Erratzuko ion dufurenarekin segitzen dugu, kaiku egileak gaztetan landatu zituela urkia ondoak. Erran behar da, dena zuhaurek egiten duzula, landatu uh, eh, zuaitzak uh, eh, mozten dituzu janean, berri zekarzen, lan guzia egiten, hori da? E, bai, bai, mostu zuaitza, etxera ekarri, egin, fabrikatu, eta saldo. <laughs> Azkian zuke egiten duzu denaz hauek ordu kastemazara kobratzen bertze batean bezala, etzen inork erosiko ze ordu pila bat dire, eta orduan azkenean egiten duzuzuk, eta ze erosio harba zenun zuaitza, erosio harba zenun norbaiti ordaindu botatzeko, norbaiti ordaindu kartzeko, ez du etzen inondik ere rentable izin. Edo egiten zu dena, edo ez du bale. <laughs> Kasuma egiten duzun, noiz mozten duzun ere zuaitza? E, eh, bai, bai, beti moztu da urkia beti gorapenean. goran, gorapenean moztu, orduan da izardik gutien duena, eta bestera pipiak sartzeko arrisku gehiago badu. Eta hori moztuta, ekarrita etxerat, utzi behar duzu idortzen pixka bat edo astentzira jada lanean? Ez, ekarrita etxera berdean behar da ustu segiden. Ah. Formaman eta segiden ustu. Oie ustu behar duzu, albezein laster, bezea dagolai, berdea dagolai. Ah. Bestela idortzeken arrazo gorra da. Eta behin usten duzula, zentimetro bateko loditasunean edo usten da lehortzen, utzi behar da berrogoi bat egun, irurogoi bat egun obe, bat egun ez lehortzen utzi, leku babesertu batean, eta behin lehortzen delaik, orden daia dena. Orden jakitzen da fin, eh, findu dena, lijatu, kiderra egin, eta ordon da maitu ardena. Mm. E, da, zura hor, uh, ura galtzen du erarik? Tipitu baino gehiago egiten da bihurritu. <laughs> Egiten duzu kompas batekin bila eta gero lehortzegin egiten duzu berriz, eta <laughs> ez, ez da morobila, izaten da rotze formakin pixka bat. Eta berriz egin behar da, pues, oi, duzten da zentimetro bateko loditasunan edo, gero izateko margen bat, pues, xuxentzeko berriz, oi. Mm. Beti mugitzen da pixka bat, bai. Eh, nola pentsatzen duzu? Aintzinetik badakizu eh, onainbeste ginen dituzula, onainbeste kaiku, onainbeste eh, ez dakit, aintzinetik hori ikusia duzu? Eh, bueno, normalean zuhaitza, bueno, zuhaitza arrasa hondi egiten ginen, xanti hoti izago, jarritzen duela egiten da bien artean, pues arrasa hondi balimedeko alkartzen ginen erdi bena, ze lana hondi eda eta golpean egiteko, eta bai baino, eh, kalkuletu goiti behitik, kalkuletzen duzu, edo igual, emendik batz bat, bertzeetik aiku bat, eta aprobetsatzen duzu alden guztia, baino, da zaila jakitea zenbat atrako diren. Da, aprobetsatzen duzu alden guztia, eta pues estena aikuetan egiten duzu edo arkatza txikitzeko puntia poto batzuk edo aprobetzatzen dira denak azkenia aprobetzatzen duzu zura punta guztiak aprobetzatzen da dena behin ekarri duzula badakizu ze gostatzen den ekartzea eta orden saiatzen zara zura hotatze alden itena dena erabiltzen duzu ordian zure izan albe zain bat bai bai azkenian 2 cmko diametroko zureraino aprobetzatzen dire denak edo lanpara txiki batzuk egiteko edo eske dena aprobetzatzen duzu dena bai horiek gero saltzen dituzuzuk eh, ferietan edo ibiltzen baitzira ere Bai, azkenean gauza dire gehien saltzen dina ferietan, jende gusten zaizkio guztia gauza hoi, baina erosteko azkenean ordo honiz dira eta nahiko garestea atratzen dira. Eta jendeak nahi du, pues, gauz bat, pues, or, recuerdo bezala emateko edo, eta orde neosten duzte, pues, gauz arras. Edo arkatza txikitzeko gozak, edo lako gauztikiak. txikiak. Hmm. Ze, bat gustatzen alda gaiku edeg bat? Ordutan, pues, gaten azizkitzu, ogei, ogeita bos, ogeita mar ordu, nasai, gaten aldire. Hmm. Depende zer egin behar duzun, zeta batzutan, zizelkatzen dituzu ere gauza gainean, izenak emaiten ere... E, bai, segun delaik zerbaitetako, pues, eskatu dute edo erreta, pirograbado zerreta, edo etxeko delaik ere egin izan dut, pues, edo armarri bat, edo zerbait zerbait bere izateko. Normalean ez dut tola uniz egiten, ze kaikuek erteute bere baloria dagola kaikuek den forman mantentzia. goz, forman gati, baduen formak dela ba-, baduen baloria. Ez dela politen gati, da baduen historian gati. Eta saiatzen ez kaikuek normalen uzten diren bezala. Bakarrik, pues, ganitzen dute edo menaldi bat egiteko, edo norbait ezkontzen delaik, ordena izeten dute, pues, beren izena grabatzea do, eta hoi bai egiten dutu. Mm. Zomatetan, saltzen duzu, haundi bat? Puh, haundi bat, pues, berreun euro, berreun tabrogeita mar, segun zen nolakoa den, eta zer baden egina. Hortako egiten dituzu txikiagoak ere, apainketarako ere. Bai, bai, egiten du txiki txikiak, lehenago egiten ditu, arrasarra txikiak, orai, arrasarra txiki betek ez dut egiten, ze amarretik bos, hausten ziren egiten aizin laiko oso txikiak, eta hiek aprobetsatzen du bertze gozetako. Eta ja, egiten du neurria, pues, eta egiten litro laurden batetik edo goitikoak, ja hortiko goitik egiten dutenak. Mhm. Eta horiek somatetan dira, txipiak? Uh, pues, horiek, goita marra eurotik goiti, pues, ja hortik goiti nahi duzen guztia. Mhm. Eta gero, ara, e, erabiltzen aldituzun puska guzi horiek e, erranduzu e, e, arkatzak emaiteko, olako gauzak badituzu ere, tipiagoak, oialak ere emaiteko, ze, maineko oialak? Bai, egiten dut, posoi, kainaberak egiten dut, kainabera puntaketa eta aprobetsatuz, dutxabaitire barrutik, eta horiek egiteko, gero egiten du tablak ere bai txorizoa edo gasna mozteko, beian formakin, txerrian formakin, pues, aprobetsatu <laughs> zurak sobratzen direna, karo, kaikua igual egiten duzu, behartu zu berrogeita amar zentimetro, eta zura moztu duzuna batu igual irurogei. Azkenean amar zentimetro ega, amabar zentimetro ega aprobetsatzeko, pues, egiten duzu, oi? edo tabla bat, eh, txorizo mozteko, txerrian formakin, edo ardian formakin gasna mozteko, edo beian formakin bueno, behien propaganda egiteko, <laughs> ni behia baitut, pues, jendirera erakusteko eta gure raza erakusteko, eta hoi, pues, denetatik, afroetxatuz, afroetxatzen da dena. Zuzte, zate, usu behar, eh? <laughs> Ez, ez, ez, ez, ez. Asko gustatzen da kartzean eta afroetxatu arda ongi. Eben, baduzu uh, untzia undi bat, hau zen gazna egiteko egan duzu, aipatu duzu, hau uh, ez dituzu egiten olakoak, uh, erakusteko bakarrik hor da? Bai, bueno, hau dunetako erakusteko, baina, bueno, egin, bat igual bai, eskatzen badatzen norbait, baita, bakarrik azken dira horretu honiz, da zura du pisu handie, karri behar duzu eta gostatzen da egitea. Zer da? Urki zegina abatza. Abatza, eta hemen gasna egiten zen. Bai, horrek egiten zen esnea egosi eta abatza, eh? esnea egosi edo berotu eta gasna egiteko. Mhm. Da untzi bat, da untzi borobila, hau da kaiko erresago borobila delakoz. Da xuxena, honek ez duki derrik erdien, eta derresa, bakarrik ok normalen izen ziren erruri tamaina handikoak eta dut piso handi auzura ekarri etxera ustu du piso handi iteko eta pues bate egiten duzu baina bueno sobera <laughs> mm. mm. Dena begiz egiten duzu, undarrian eh, ez duzu deus neurtzeko zuk eh, hautatzen duzu, ze borobil forma eta eh, borobila edera denez edo... Bai, behar da, beti agua izan, basea baino, bi zentimetro ondiagokoa. Eta gero, pues, kiderra behar dizen bialdetako berdinak. Kaikuendako, bai, kaikuendako badira plantilla batzuk, zerratzeko orduen mozten duzu plantilla batera, eta bueno, plantillak egina diremen pues, atratzeko bi aprovechatzeko zura alden guztie egiten duzu hartara, eta gero inklinazionare manteko denei eh, erori ezen, erori modu den, denei berdina mateko. Eta har mozten die plantilla batekin, pues, horrengatik. Baina bertzenaz gainontzeko ja, konpasakin eta pues, zurak ematen duen guztia. Eta gero beste gauza batzu ere egin dituzu, eh? painketarako ez dakit untzi gisako bat, hor, dena bat, uh, erakutsi dazuna, ora, gider buru batekin bai, xaretuak egiten dutere bai, pues, e, forma diferentetakoak, edo beren azalakin, edo giderra bueltan maginak, edo pues, aprobetsatzeko erten atzuna, <laughs> zura, batzutan geltzen da zura kaiko egiteko egoa zura jikiagoa, edo, edo egin bat ozamar kaiko, igual aspertzen zara kaiko egitez, eta aprobetsatzeko pues, egiten duzu bertzen zara diferentia, eta egiten duzu pues, gauzez, ezberdinak. Mm -hmm. Badire kutxeak, eta gero argizaiolak ere bai, argizaiolak ere gero eta gutxi gusten dire, eta argi zaiolak egiteko ere egiten ditu bato bertze, eta bit ikusten duzulek, pues, ikustekin zerbait ere diferentia, pues, aiatzen zara kopiatzen, edo badire lehenago ere erabiltzen zirena behiak lotzeko e, Kantabrian, eta ditzen dute, Zebilak naski ditzen diote, hemen ja galdu dago, raso galdu dago ere, eta gustatuko zaiten hori ere egitea, eta gero kolariak, behien dako eta eh, ustaiak, bai, hasi nintzen, bai, bato bertze badute lehenago, eta e, gero ja ez dira ikusten, ja galtzen nahi dire, eta pena da, galtzea, <laughs> azken gure historian zati bat dire, eta hori mantentzeko, benpin mantentzeko. Mhm. Jo, ez zira hasi saski edo lako gauzetan, eh? Saski egiten edo? Ez horietan, ez, eh, saskiak eta ez, ez, ez. Nik normalen zurezko bertzeko eta egiten dut, eta nahiko badirak ekin. Alki edo banko edo orakorik ez, altzairurik ez? E, bueno, horlako zerbait egiten dut, eta, bueno, altzerizkoak egiten dut gehiago, <laughs> pues etxeko, etxeko balangoa behar direla, ez da, gizte burdinez egin, hori egiten dut etxeko. Ah. Bai, etxeko, edo, pues, tokatzen dela, edo kutsa bat igual egin behar bazaio, e, zerbait ere mm, giltzan zatia, eta, pues, hori egiten dut etxan ere, badu fragoa bat ere bai, eta, pues, etxeko bai egiten dut, eta, pues, zerbait ere igual bai, baina normalean etxeko. Ostokadak.